Salam. Aləməllə nəbi və aləmə bax. Deməli, e, məlumdur ki, biz artıq zilhəccə ayındayıq. Zilhəccə ayı, yəni daha doğrusu zilhəccə ayının əvvəl 10 günü xüsusi yeri var şəriətdə. Hələ ayının özünü də demək olar. Çünki haram aylardan biridir. Zilhəccə ayı haram aylardan biridir. Və həmçinin e, əvvəl 10 günü Allah subhanət hala bu 10 günü and içib. Onu göstərir ki, zilhəcci ayının, ayının əvvəl 10 günü fəziləti var. Ki, Allah subhanət hala and içib. Allah subhanət hala hələ belə bir şeyə and içmir. Öz məxluqatında mühüm bir şeylərə and içir. İnsanlara ki, ona fikir versinlər. Məsələn, günəşə and içir, aya and içir, Düz Allahın and içmək bu dəlil deyil ki, biz də and içə bilərik. O Allahdır. Amma biz isə məxluquq. Biz ondan qeyrisinə and içə bilmərik. Çünki bəzi alimlar deyirlər ki, siz deyirsiniz ki, bəs Allahdan qeyrisinə and içmək olmaz, amma Quranda görsən ki, Allah təala əncilə, zeytun and içir və s. gecəyə, gündüzə, duhaya və s. Bu Allahdır. Amma biz isə yemərik. Və and içməklə göstərir ki, yeri var. Və buyurur ki, "Vəl-fəcr və layalin əşr." Və təfsirçilərin çoxsu deyir ki, "Və layalin əşr" və əşr ki sözü var. Gecə Allah Subhanahu fəcrə and içir və sonra gecəyə və ona. Yəni qeyd olunur ki, təfsirçilərin çoxsu deyir ki, Zilhəccə ayının əvvəl 10 günüdür. Ona görə alimlər ixtilaf ediblər, hansı 10 gün əksərdir. Ramazan ayının axır 10 günü, yoxsa zilhəccənin əvvəl 10 günü? Və bəzilər belə deyib, bəzilər belə deyib, lakin həmişə kimi Şeyxülislam Gülteymiyə rəhməllah deyib ki, Ramazan ayının axır 10 gecəsi ən əfsəl gecələrdir. Zilhəccənin əvvəl 10 günü gecəsi yox, əfsəl günlərdir. Və gözəl cəmdir, doğrudan da. Çünki zilhəccə ayının əvvəl 10 günü gecəsi nəzərdə tutulmur, günü nəzərdə tutulur əsasən. Və kifayət ki, fəzilətlərindən Allah talandır ki, bu birinci, yəni fəzilətlərindən biridir. Həmçinin ikinci, Allah subhantala bu 10 günü demək olar bütün ibadətlərlə bəzədib. Bütün ibadətlər bu 10 günün içində var. Hansı ki, başqa 10 günlərdə belə bir şey yoxdur. Bu da onun yerini göstərir. Təsəvvürlə, namaz, zikir, dua, sədəqə və s. Ola bilər zəkatda çıxartsınlar. Həc, qurban, orucluq. Yəni, bu da fəzilətlərindəndir ki, kifayətdir ki, ziləcənin əvvəl 10 günün fəzilətlərindən o gündə bir dənə Ərəfa günü var. Ərəfa günü də Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki, kim Ərəfanın əvvəl ə, e, kim Ərəfanın orucu tutsa, bir il keçmiş, bir il gələcək günahları yub bağışlayır. Allah təala. Kiçik günahlardan özündə. Təsəvvür elə bir gün e, orucu. Lakin gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ki, oruc tutmaq olar. Yəni əvvəl 10 günündə oruc tutmaq olar. Bəzi məsələn Ayşə radiyallahu anha deyir ki, mən görmədim Peyğəmbər sallallahu əleyhi tutan. Lakin bəzi alimlər Ayşə radiyallahu anha möminlərin anasına şərh verir sözünə ki, Ayşə radiyallahu anha gördüyünü deyib. Lakin ola bilər Peyğəmbər sallallahu əleyhi o vaxtlar onun yanında olmayanda tutub. Ona görə bu ümumi şey, əfsəl əməllərdəndir bu oruç tutmaq. O 9 günü tutmaq olar. Oruç tutmaq olar. Yəni, gəlmir ki, tutmaq. Və xüsusən də 9-cu günü. Aydındır. Və həmçinin <clears throat> fəzilətlərdən kifayətdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm Əbu Hüreyra rivayətində deyir ki, bu 10 gündə edilən əməl Allah subhanət halaya ən sevimli əməldir. Hətta sahabinə e, soruşa ki, ya Resulullah, hətta Allah yolunda cihad etməkdən də dedi, hətta Allah yolunda cihad etməkdən də bir dənə o mücahiddən başqa ki, gedir canla malla qayıtmır. Yəni, şəhid olur. Amma qayıtsa, yenə onun əməlindən əfsəldir bu 10 gündə edilən əməl. Yəni, sən böyük şey var, əzəmətliyə var. Yəni, bu 10 gündə edilən əməl cihaddan əfsəldir. Cihadın bütün növlərindən. Bir dənə ondan başqa, kim ölüb meydanda. Təsəvvürlə fəzilətə bax. Həmçinin fəzilətlərlə Allah subhanətlə bu günlərdə dinimizi kamil edir. Çünki Maidə surəsi 3-cü ayə bir sənə dini kamil etdi. Əliyyəm akməltələkum dinakum وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِحْمَةِ وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامِ دِينَ Məhz Ərəfə gün nazı olub. Ərəfə gündə 9-udur. Rafislər deyir ki, 18-i nazil olub. Qəzrixumda. Çünki Peyğəmbər salırsan qaydandan sonra Aleyhisselam. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həcc edəndən sonra qaydanda Qədirxum deyilən yerdə diyandı. Qədrixum da elə bir dayanacaq idi, kərvana dayanacağında bir yer idi. Çünki kərvan neçə gün gedirdi axı? Məkkədən Mədinəyə gələndə, Mədinədən Məkkəyə gələndə 9 gün, 12 gün yol idi. Təbii ki, kərvanın da bu dayanacaqlar var idi. Qədrixum da demək olar ki, Məkkə ilə Mədinə ortasındadır. 250-200 kilometr Məkkədən aralıdır Mədinədən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm orada yenə dayanır. Və Peyğəmbər sallallahu ümumiyyətlə axır həcci idi. Yəni bilirsiniz ki, Peyğəmbər sallallahu ömründə bir dəfə həcc edib, 4 dənə də ümrə. Lakin ümrələri həcdən qabaq eləyib. Və həcci isə ömrünün axırı idi. Gəldi həccə və ayə nazil oldu ki, bu sənin dinin kamil oldu. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bildi ki, artıq bu o öz vəzifəsini yerinə yetirib, getməlidir. Ona görə xüsusən o qaydanda çox xütbə verirdi həmişə. Dayanacaqlarda dayanıb danışırdı. Və Qədrxumda da dayanacaqda dayananda çıxdı yenə danışmağa başladı. Və danışığı söhbətin əsasında Əli ibn Əbi Talibi çağırdı, dedi ki, mən kuntu mövlə fə Əli mövlə, mən kimi mövlasıyım, Əli də o mövlasıdır. Yəni, mən kimi dostuyam. Əli onun dostudur. O da dost ne üçün dedi? Çünki Əli ibn Əbi Talibin incimişlər onda. Bir qism insanlar, müsəlmanlar, sahabələr. O da Yəməndə olan hadisələri görə, çünki əlini həccə gedəndə Peyğəmbər salsın Yəmənə göndərmişdi, zəkat yığmağa. Orada biraz hadisələr olmuşdu, biraz incili yaranmışdı və Peyğəmbər salsın bu incili götürmək üçün Əli bin Əbi Talibi çağırdı, dedi ki, mən kuntu mavla, fəəli mavla. E, Rafsilər bu günü, bunlar başqa cür şey edirlər. Bunlar bu hadisəni elirlər ki, o gün inaugurasiya günü idi, prezidentliyə namizəddir. Yəni gör ki, Əli bin Əbi Talib artıq prezidentliyə namizəddi etdi. Peyğəmbər sallallahu ki, məndən sonra prezident olacaq. Və hətta ondan sonra bu ayı nazil Maidə 3 ki, qutardı. Sən əlini təyin etdiyi görə bu gün sənin dini kamil oldu. Ondan da qala bir də ayə nazil oldu ki, va dinə ya. Deməsən, peyğəmbərliyi yerinə yetirməmsən. Ayə var. Məs orada nazil olub. Gör ki, Peyğəmbər sal demək istəmirdi. Bu Peyğəmbər salsı ittihamdır. Hətta rafislərin kitablarında bəzi rivayətlərində şeytan rivayət edib. Şeytani rivayətlərində deyir ki, şeytan hətta gəldi ki, deyinlə, deyil. Yəni, elə göstərilir ki, gör ki, şeytan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve daha həris idi. Əli ibn Əbi Talib xəlif olmağına. Əcaiblər əcaiblər qurulan mühadisi vardı. Lakin əlhamdülillah o gün ayə nazil olmayıb qədrxumda. Sadəcə bunu deyir və salam. Və o inciliyi gedir Əli ibn Əbi Talibə qarşı. Amma ayə maidə 3 nazil olub Ərfa günü. Peyğəmbər salsın xütbə verir, Ərfa xütbəsi. Sonra ayə nazil olub ki, gün sənin dinin kamil oldu. Bu da göstərir ki, Silhəccə ayının 10 günü fəzilətin. Elə deyil Rəşdan. Və sonra fəzilətlər çoxdur. Elhamdülillah. Lakin qardaşlar gəldi, hə? Yox. Başlayaq. Saraydan qardaşlar gələcək. Hə. Yəni, budur. Edilən əməllərdən nədir? Edilən əməllərdən, məsələn, zikirdir, duadır, sədəqədir. Hə, hər bir əməl. Məsələn, tutaq ki, bayında zilhəcə də girib. İndi bu gün birinci günü idi. Və bu gün cümə idi və 6-cı gündə sabah. Cümə ilə 6-cı gün qadağan olunub. Nəh gəlib. Ona görə alimlər arasında ixtilaf olub. Bəzi alimlər deyirlər caizdir, səbəbli. Səbəb olsa, yəni səbəb olmasa tutma. Məsələn, səbəb necə? Tutaq ki, aşura orucu. Düşüb 5-ci günə. Sən də aşura bir gün qabaq ya bir gün sonra tutmalısan. Və ya ərif orucu. Bir gündür. Qabaq soru lazımdır. Ərafa bir gündür. Düşüb 6-cı günə. Nə edəcəksən? Bir yandan nəh gəlir? Bəzi alimlər, məsələn, Şeyh Almani deyir ki, tutma. Ha, o deyir, konkret ki, tutma. Amma başqa şeyhlər, alimlər, Bin Baz, Hüseymin və qeyrilər, o deyirlər ki, səbəbli, səbəbli olduğunu görə tuta bilərsən. Səbəbsiz tutma. Heç nədən tutaq ki, əleyhissalam, heç nədən tutaq ki, mən istəyirəm oruç tutum. Yox, bu günlər tutma. Amma səbəb varsa tutmaq olar. Necə ki, məsələn, silhəccə əvvəl 10 günü, yəni 10 gün deyəndə, yəni daha doğrusu 9 gün. Çünki 10 gün, 10-cu gün bayramdır. Bayram günü oruç tutmaq haramdır. Elə deyək, qardaşlar. Ya, 200 dəfə zəngilib, nə deyək, görüm nə deyək. Bəli. Alo. Bəli. Aleyhissalam. Telefonla kəmil savrimen kəmildir, yox. Ya çəkilin, yox, özü gəlsin. Anda qaçıqaç da rayonda da gələr də bir gün də. Yəni tələsikdir. Toy, gəl, toy olanda onsuz da atası gələcəkdir qardaşı. Gələn günü kəsərsiniz. Hə, bir dəfə eləyirsiz də, adam gündə eləmir ki, bir dəfə eləyən şeydir, iki dəfə. Gözlə bir dənə samballı elə də, yaxşı elə. Savaşlamayın. He, o böyle. Aydın dayı. Ne girdim? Ha, səbəbli. Ha, ona göre kim tutsa eyb etmə. Lakin kim tutmasa da eyb etmə. Yəni ikisini də sələflər Aydın dayı. İkisini de sələflər deyib. Hə, inşallah, inşallah lap kim tut, tutaq ki, 5-i 6-sı tutmasa, 5-6 olana görə. Hə. Hə, bizə, bəli. Əli salam. Elhamdə yəni, buyur qardaşlar. Mən mən Sumqayıtdayam indi. Dərsdə. İndi inşallah dərsi qutarıb gələndə şəhərə zəng eləyərəm sənə. Sonra zəng eləyəcəm inşallah. Dərsi. A jo, jo, problem yok diyor, Jo, jo. Jo, jo. Samo je. Hmm. Ne diyordun? Yani şembele bazar diyor Yani o tutma, tutma. İnşallah kim tutmasa savab kazanır diye tutmadığına göre de. Şembe bazar. Şeyh Albani diyor ki savab kazanır. Cümelen şembe, şembeye göre. Hmm. Şimdi Allah ha. şey terk ha, yani tutmasa onu. işte beşinci gün altıncı gün tutma. Bazar günden tut güne. Elhamdülillah yani kim nə qədər tutsa, yəni nə etsən bu 10 gündə yeri var. Yəni savabı var, böyükdür. Aydındır? Hələ bugünkü xütbəm bu idi. Yəni atın bülütsü açın. Bir kişi, bir kişi qardaşa götür, sonra bir-birinə atalara. Məhz bundan idi. Odur geniş tutmuşdum.